U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 Ostaje samo put vjernika. هبت كالريح كالريح كالريح قوية www.pautalk.com Soba put vjernika الريح قوية شهبت كالنار كالنار كالنار وضية سارت بالعزم فتية Svi će putevi biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. ostaje samo put vjernika. Posjetite nas na www.fazomislama.com www.fazomislama.com musliman je konačni pobjednik, zato što je njegov sin vezan za Allaha Azze wa Jel. I ne smije se desiti da on poklepi i da kaže, ovo je svakako mala skupina, vidi šta se dešava, bježi u kraj, spasavaj djecu, drži se po strani, nije to put Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Nego da se suođuje sa iskušenjima, ali da se suođuje dostojanstveno. قالوا الفراق يدق دوما بابه قالوا الفراق فسألتهم هل للفراق سوابق قالوا الفراق قالوا الفراق يدق دوما بابه قالوا الفراق وسألتهم هل للفراق سوابق قالوا الفراق فتسمروا عجبا لقولي سائلا فأجبتهم قلبي كثير مشفق قلبي كثير مشفق kad vidi ljude koji vrijede, ljudi koje glave rade, ljudi koji žele da se uzdigne Allahov din iznad svega što postoji osim toga. Onda kažu takve slika, takve zrati, takve privodi, takvima podmeći i daju državni plan da to bude BH problem, da bude jedan. Dok s druge strane jedu slave svjetsko prvenstvo, drugi slave ono, treći slave ono. Ali daj mi ovu skupinu koja, skupinu koja robuje Allah subhanahu wa ta'ala, njiha snima i prati.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 Njega hvalimo i od njega azze wa džel pomoći i oprosta tražimo. Od njega azze wa džel uputu tražimo. Njemu se subhanahu wa ta'ala utječemo od za naših duša i za naših dijela. koga on subhanahu wa ta'ala uputi, taj je upućen i nikoga u zabudu ne može odvesti. A koga on azze o džel ostavi u zabludi, taj nikada pravog puta neće naći i nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite samo istinu. On će vam vaša dijela ispravnim učiniti i grijehe oprostiti. A onaj ko se bude pokoravao Allahu i njegovom poslaniku, taj će postići pravi uspjeh. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha. Bojite se Allaha, ovi koji vjerujete. Ovi koji ste posvjedočili Allahovu jednoću. Ovi koji svjedočite da je Muhammed Allahov poslanik, bojte se Allaha i neka svaka duša gleda šta je za sutra pripremila. A Allah je dobro obavio se na onome što vi radite. Zaista najbolja, najbolji govor je Allahov govor. Najbolja uputa je uputa njegova poslanika i roba Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari pod insu novotarije, stvarina utemeljena na riječi Allaha i njegovog poslanika, a svaka novotarija je zabluda. Draga braćo, u današnjem vremenu i vaktu, kada ljudi javno traže sreću, neki kroz parlamentarne izbore, neki kroz kandidatske liste ili neke druge stvari, traže sebi sreću i spas u nepokoravanju Allahu subhanahu wa ta'ala, danas kada neki žele da svoju sreću okušaju na lutri ili nekim drugim igrama, danas kada neki pozivaju u spas i pozivaju na pravi put, a to su putevi zabude i neistine, danas kada neki sa preznakom muslimani kažu da svi putevi vode u Evropu, na uzubillah i ta'ala, danas kada ljudi sve vide u reklamiranju svojih umova, u reklamiranju zuluma i nepravde i sve to nazivaju pravim putom. Danas ćete rijetko sresti ljude koji pozivaju na pravi put i koji, pozivaju, i koji kažu istinska sreća je u pozivanju u islam, braćo. Istinska sreća je danas pozivati u ehli sunnetsko učenje. Istinska sreća je pozivati da budemo sredbenici Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Istinska sreća je robovati Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer kako je teško braće kada ljudi koji svakome hoće da budu robovi osim Allahu subhanahu wa ta'ala. I onda uzimaju velike kredite i velika sredstva da bi reklamirali svoje fotove ili da bi reklamirali svoje slike po zidovima i pozivali u parlament i pozivali danas da oni budu na uzubi na itala zakonodavci. I zatim znači ta sredstva koja su potrošili i želi da dođu na vlast, kasnije će debelo to u desetorostrići tako budu mogli. To sve se, braće, zove pljačka. To sve se zove odvraćanje od pravog puta. I oni kažu, mi smo na pravom putu. Kaže narodu, došlo je 5 do 12, ako budete za nas glasali, tada će kao biti ono što je potrebno ljudima. Međutim, braćo, mi smo svjesni i znamo da jedini pravi put je put kojim je prošao Muhammed sallallahu alaihi wa Jedini ispravni put je put kojim je prošao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa Nema puteva koji vode istinskoj sreći osim tog puta, braćo. Vidjet ćete danas u ovome vaku i vremenu da su ljudi koji pozivaju na taj put stranci da su to neobični ljudi u svom gradu, u svojoj državi, pa čak i u svojim porodicama. Vidjet ćete danas da ljudi, onako kako je najavio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. U hadisu koji je bilo je Abdullah ibn Amr ibn al-As, rabi Allah da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Bede islamu gariban, vas je jaudu gariba, kema bede, Fatuba lil goraba. Islam je počeo na pojedincima, odnosno Islam je počeo kao stran, kao nešto strano ljudima. I kaže Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam, doći će vrijeme kad će se opet vratiti Islam na te pojedince i na ono što je strano danas ljudi. Mi smo sretni i ponosni, braćo, danas da budemo i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učine da budemo od istinskih tih strana od istinskih sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Onako kako je najavljeno u hadisu da će proći te skupine ljudi, odnosno da će se istam ponovo vratiti na pojedince ili na male skupine ljudi koje će gledati da robuju Allahu subhanahu wa ta'ala istinski i da svoje robovanje pokoravaju samo njemu azza wa jel. I koji neće želiti ni, ni vremena ni mjesta da se žrtvuju na Allahovom putu da bi Allahova riječ bila gornja. Pogotovo danas u vremenu kada se tama kufra i tama širka nadvila i žele da povijede islam sa Allahom pomoći, oni to nikad neće uspjeti. Kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Yuriduna li yutfi unur Allahi bi afwahihim Allahu mutimmu nurihi wa law kari al kafirun. Oni žele ustima svojim da utrnu Allahovo svjetlo, ali će Allah učiniti da svjetla njegova bude pa makar to bilo krivo nevjernicima. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون On je poslao svoga poslanika sa istinskom vjerom da je izdane iznad svih ostalih vjera, da se islam izdigne iznad svih parlamenta i država i sistema, pa makar to bilo krivo mušicima. Danas ova jata ili krda, kako bi nazvao mušrika, krda nevjernika, koja su sve zajedno uzeli rukom jedno strijelo da zajedno ispale na islam i na muslimane. Danas kada podmeću laži, kada podmeću sramna djela islamom i muslimanima, želeći time da služe židovima ili nekome drugom. Kako je jedno kada ljudi neće da budu robovi Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako je jedno kada ljudi troše svoje imetke u odvraćanju od Allahovog puta. I oni će ih sigurno potrošiti, zato će biti strovali u djehendemsku vatru. I danas oni nastoje da u svoje stomakove trpaju vatru i ono što će ih trpati u djehendemsku vatru. Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio nama i druženje sa takvima, a kamo ne uzbillah da ih, da ih slijedimo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala i srazbillah وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ i nemojte slijediti, nemojte naginati onima koji čine zulum, pa da ima, ima zohvati vatra džehennemska. Allah subhanahu wa ta'ala upozorava svoje iskrene robove, da robuju samo njemu azze wa džel, da vrednuju svoj život na Allahovom putu, da vrednuju svoj metak na Allahovom putu, želeći time da se zadrži i oživi Allahova subhanahu wa ta'ala vjera. Biti danas, braćo, neobičan ili stranac, i da budeš od sredbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Biti od onih koji oživljavaju Allahov din, biti od onih koji žao oživljavaju ehli sunnetske mesčide, to je, braćo, istinska sreća i neka svako zna da je počešćen da bude Allahov rob, da bude u službi Allahovom dinu danas. Nije to stvar koju nama serviraju židovi ili neko drugi preko medijskih kuća i da kažu da su to ljudi koji su otišli samo ili otišli vamo ili da ovi kažu podijelili se na ove ili na one, ili oni su ovo ili ono, svi upozoravaju našta, upozoravaju na ljude koji žele da ožive ehli sunnetsko učenje na ovim prostorima. I upozoravaju na ljude koji žele da njihova djeca sutra uče ispravan din, braćo. Upozoravaju na ljude koji žele da njihovi potomci ostanu robovi Allahu subhanahu wa ta'ala. A oni žele ustima svojim da utrna Allaho svjetlo i žele svojim prljavim ustima na uzubila i tala da muslimana učini da bude njegov rok. On nije dostajan da hoda po zemlji kakav je otpad, ali on želi da ti robuješ na uzubila i tala njemu ili njegovim parama ili nečemu. Zato što je on svoju strast uzao za svoga Boga. Zato što je dunjalu kuzao za predmet obožavanja. Zato što se bori protiv Allahovog dina i želi time da po taj svoj dunjalu potpadnu muslimani da budu neuzubila i dala njihovi robovi ili da njiha slijedi. Musliman mora da bude odan samo Allahu subhanahu wa ta'ala. To su poruke ljudi koji su želi Allahovog Allahove blizine i želi Allahovog lica. Želi Allahovog oca, I svako ko je željan da bude od takviha mora da bude u službi Allahovog dina. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem videćemo kako hmm. nevjernici svojim prljavim jezicima izriču ono što je u njihovim srcima. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Meku, svi su ga poznavali kao povjerljivo i svi su znali da govori istinu. Pa jedne prilike sallallahu alejhi ve sellem pozvao i kaže ja mašara u Kurejš, o skupine Kurejšija, pa su se oni sakupili svi želeći čuti šta govori zato što su znali da govori istinu. Kare, kad bi vam ja rekao da se iza ovoga brda nalazi neprijateljska vojska koja želi da vas uništi, da li biste mi povjerovali? Kaže, povjerovali bi ti sigurno zato što ti ne lažeš i zato što ti uvijek istinu govorio i zato što si povjernik. E kaže, ja vas upozoravam da sam ja Allahu poslani. Ja vas upozoravam na dan sudnji kada ćete doći sada Allaha uzvišenog. I ja vas odvraćam od robovanja kipovima. Ne uzubillah i ta'ala kažu lažni. Kad? Kad njihova srca ne, može, ne mogu da pojme ima. Kad njihova srca ne žele da robuju Allahu subhanahu wa ta'ala. I danas ćemo priznat da su oni isti ljudi. Kad je ovde Allah uzvišen i otvorio vrata svoje milosti, otvorio vrata džihada, svi su se ponosili sa nama i upirali su prstima u skupine ljudi, odanih da daju život na Allahovu putu, odanih da poginu, pa su se krili iza naših leđa i govorili jedan Allahov borac je vrijedan nas tri stotine. Svi su to priznali i upirali su prstima, čak su se i sa ulice sklanjali kad mi najšao brat, kaže skloni se. Ako je nešto ružno, kaže sakri se idu braća od stida i od poštovanja u ta Boga braću. Isti ti danas ljudi kad im kažeš o ljudi, o skupinu bosanata, morate se pokoriti Allahu subhanahu wa ta'ala. Morate ostaviti parlamente i zakone koji ljudi pišu svojim rukama. Morate se pokoriti putu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji je prošao. I tu vam je spas. E onda kažu vi ste vehabije, vi ste nastrani, vi ste pojedinci, vi ste odvajate, vi ste ovo i vi ste ono šta se dešava? Dešava se da ti on ukazuje svojim gestovima i djelima pokazuju da smo mi, alhamdulillah, rabbil alim ili sredbenika Muhammeda sallallahu alaihi A isto tako svojim jezicima pokazuju kako oni skupinu upadaju. I danas se u njihovim kućama nalaze titini braće postari. I danas se u njihovim kućama nalaze likovi, kipovi pokojnog titi, njihovog jednim drugim glavama je pokojni homini i ostale sorte, oni koji su odvraćali od islama i borili se protiv Muhammeda sallallahu alaihi wa I dan danas se bore protiv zdravi Muhammeda sallallahu alaihi wa I to ne kriju građe javno. I žele da to sve vreme danas je nereda kako ga oni zovu na tovare braći na sveća. Međutim, mi moramo biti svjesni da braćo onaj koji je krenuo putem ehli sunnetskog učenja, onaj koji je krenuo, krenuo putem da've Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ne smije da očajava, ne smije da se smatra poniženi, ne smije da se smatra ugroženi, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže se azbillah, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ I nemojte se vi žalostiti, ko mu'mini iskreni braćo, i nemojte vi biti tužni. Mu'min ne smije biti tužan na zemlji. Da kaže, mene ponizio kjafe. To se kjafir uslužila prilika da, ti, da, da se nekad pobjedi. Ili da nekad nadvlada u biti muslimana. Međutim, musliman je konačni pobjednik. Zato što je njegov sin vedan za Allah azzeveđer. I ne smije se desiti da on pokletne i da kaže, ovo je svakako mala skupina. Vidi šta se dešava, bježi u kraj, spašavaj djecu, drži se po strani, nije to put Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, nego da se suođiš sa iskušenjima, ali da se suođiš dostojanstveno, onako kako je radio Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam. Da budeš od grupe, grupe neobičnih ljudi, da budeš od grupe stranaca, od onih koji su dali zavjet Allahu subhanahu wa ta'ala da će ljubomorno čuvati njegov din na zemlji. Od čega mi danas čuvamo Allahov din? od skupine nastranih sveci, od skupine mušlika, od skupine kjafira, od onih koji žele da prikažu Allahov din krivi, od skupine onih koji žele da naše žesti nametnu da sutra ne odbila izučavaju ovde šizam ili sušizam ili nešto što je sigurno suprotno islamskom učenju. I ono zašto nema dokaza u Allahovom dinu. I ne smije se desiti mu'minu da naginje na takve stvari nego mora da ljubomorno čuva Allahov din i da bude bez obzira što je to malobrojna skupina, da bude od malobrojne skupine pomagača Allahovog dina danas na zemlji, braću. Vidjet ćete čak i u porodicama, kad se čovjek iskreno pokaje i vrati Allahu subhanahu wa ta'ala, sa dojučerašnjom suprugom koje je možda živio 20 godina, kad kaže od danas sam uzeo odaru Islama, uzeo sam čvrsto Allahov din, kažem ona ti meni više ne treba. Ili kad se desi da se supruga pokrije, pa kaže strah me više Allaha da koda na hoda u potkošuljama. Hoću da pokrijem svoje lice, hoću da tražim Allahovo zadovoljstvo. Šta joj kažem, on ne treba mi više. Zašto? Zato što se pokorila Allahu Azza wa Jalla. Zato što hoćeš da roboješ Allahu subhanahu wa ta'ala, nećeš da roboješ meni. Jer ljudi danas jedni robuju ženama, druge žene robuju ljudima zaboravljaju Allaha subhanahu wa ta'ala, jedni robuju sistemima, jedni robuju političkim partijama, jedni sada ažurno vraćaju dan i noć rade za izbor. Jedni ne spavaju, pripremaju materijale od kojih će njihova partija biti visoko. Dok istog momenta mu'mini neki spavaju. Ne smije se desiti da spava onaj koji želi da uzigne Allahov din. On je najpreći da bude budan i njemu je najbitnije da bude na nogama i on ima računa i život da zadnje i zadnje će doći na Allah, Anđeo, Đel, Allah zna zašto me je dao i zna zašto su ga ljubili ako treba da ga ubiju. Ali mora da ljubom ono čuva Allaho din kad, kad ljudi zaista žele da danas Kur'an stave na odu Billahi Ta'ala za leđa da ga stave pod Skupina onih koji su iskreno izgovorili šehadet, oni koji u svom srcu posjedili mehabbet, Oni koji u svom srcu posjeduju ihlas, mm. iskreno obožavanje samo Allah subhanahu wa ta'ala, moraju biti danas nosioci istine i moraju danas biti nosioci dina na ovoj zemlji, bez obzira šta će neko upirati i govoriti o takvim skupinama ljudi. Zato molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od iskrenih njegovih robova. Učini Allah subhanahu wa ta'ala od onih koji samo njemu azze wa džel iskreno robuju u braću. Zato što je to zadatak mu'mina danas na zemlji. Ko će pronositi slavu la ilaha illallah po zemlji ako neće mu'mini? Ko će pronositi slavu ako neće oni koji su do jučer braću svoju spuštali u kaborove braća od kjafičkih ruku koji su svoje živote dali? Zar neće taj biti danas dosljan da nosi odavljiv sama i da nosi, bude pomagač istine danas? I nevjernici žele zaista da tu istinu i te genocide i krstaške ratove i klanje i ubijanje muslimana žele sve to da stave u kraj, a da stave na, na, na lice mjesta ili da stave u eter nekova tamo kome podmetnu bombu ili nešto drugo. To je kjatečka politika koja je toliko, braćo, providna. I toliko su te stvari danas providno vode protiv islama da nije teško pametno muslimanu da odmah otkrije o kome se radi i ko je autor tih video projekcija, ko je autor onih koji podmeću to i nazivaju to još neuzbiljna tada terorizma. Zamislite vi danas da iz usta ovi isti ljudi nad kojima je izvršen genocid izlaze riječi da oni koji slijede Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam da je to terorizam. Zamislite ti svi teški stvari i koliko se kjatine raduju kad vide te skupine danas muslimana. Zašto? Zato što znaju da su te skupine spremne sutra za njihove panjeve. Zato se on unutra šupat. Nema u njemu nikakve vrijednosti. Međutim, kad vidi ljude koji vrijede, ljudi čije glave rade, ljudi koji žele da se uzdigne Allahov din iznad svega što postoji osim toga, Onda kažu takve slika, takve prati, takve privodi, takvima podmeći i daju državni plan da to bude BH problem, da bude jedan. Dok s druge strane jedni slave svjetsko prvenstvo, drugi slave ono, treći slave ono. Ali daj mi ovu skupinu koja, skupinu koja roboja Allah subhanahu wa ta'ala njiha snima i prati. Zato što bi mogao doći vreme da njiha zavoli glava takvih skupina. Zato? Zato što neće da robuju njima. A braća znaju da ne smije da robe nikom osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha uzvišenog da nas učini od iskrenih sredbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa Da nas Allah učini od pojedinaca koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam najavio u hadisu da će doći. Da nas Allah uzvišeni učine od iskrenih sredbenika i onih koji ispravno tumače i razumijevaju Kur'an braća. Da nas Allah učini na čim će, od onih na čim će rukama uspjeti podimuti ovaj din. Prema to Allah uzvišeni učini od onih koji njemu iskreno robuju. Amen. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم A zatim, draga braćo, šta je danas cilj oni koji žele da hode stazama Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam? Jeste, braćo, da se zadrži ispravno učenje od nakaradnih tumačenja. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, li alla yakuna lin nas ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul da ne bi ljudi imali dokaza pred Allahom nakon što su bili poslanici Allah subhanahu wa ta'ala je slavo poslanike da ljudima donose mu vezirinama muzirin, muzirinama mu veširin, oni koji opominju i oni koji donose radosne vijesti i da bi oni ljudi koji kasnije prihvate i preuzmu taj emanet nošenja istine, da ne bi ostali ljudi imali dokaz pred Allahom subhanahu wa ta'ala pa da kažu u ovom je vaktu ili nekom drugom, nama nije poslao poslanik. Ili da kažu danas bosanci mi nismo imali poslanika. Poslanik je bio Arab i on je živio prije 1000 godina. Mi danas ne imamo ni poslanika, Kur'an, Allah zna je li to tako ili nije tako, neki govori. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala u ovome ajetu kaže da ljudi ne bi imali dokaza pred Allahom nakon slanja poslanika. I ovo je dokaz da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam najavio da će biti učenjaka, učenjaci su nasljednici poslanika, braćo koji će ljubomorno čuvati islamsko učenje ispravno, onako kako ga je premio poslanik sallallahu alaihi sallam. I da će biti sljedbenici poslanika sallallahu alaihi sallam i skupina za sudnjeg dana. Kul hadihi se bili edeo ila Allah. Reci, ovo je put moj i ja pozivam Allahu subhanahu wa ta'ala sa jasnim dokazima ene o meni tebe'ani ja i oni koji mene slijedi šta je su oni koji slijedi skupina iskrenih Allahovi robova koji danas žele da na jasnim dokazima ljudima dostave vjeru. Iskreni sredanika koji žele da se Allahov din danas uzigne na zemlji, na poljima dave i na poljima džihada širom zemaljske kugli. Od Palestine, Afganistana, Iraka, Čečenije, Somalije, Dagestana i mnogih drugih zemara vraćaju gdje ljudi svojim imecima i životima se bore da se uzigne Allahov din. A neprijatelji su gledali braća da se iz islamskog učenja potisnu ajeti o džihadu. I dan danas mijenjaju programe. U Saudijskoj Arabiji 40.000 imama su pozvali na preobučavanje da ajete o džihadu i programi koji govore o islamskom buđenju da stave u kraj. I da tumače ljudima samo osnove i bade. I da ljudi se drže na tome. Kao što i ovi na ovim prostorima radi daje moćnjake nek se uče i klanjati i on se 50 godina uči i klanjati. I za 50 godina je naučio da treba otići na Bajra. Ili je naučio da treba doći sredično na džumu. To je njegov islam. Ako bi mu neko ne daje Bože po njegovom kazu da on nije ovaj od muslimana na takav način da se on poigrava i prko si istini, onda se oni žestoko naljuti. Kako ti možeš mehu proglasiti ovakvim ili onakvim, a mehu nikako ne klanjati. Meho okreće svinjetinu, Meho radi za izbore, Meho radi za ove ili za one i bori se javno protiv islama i on hoće nam u tim po imenu i prezimenu od prade jede prije 100 godina, ne smije kada da on ništa drugo osim iskreni muslima. E to ono on je kon čuva sebi, a kad dođe pred Allah subhanahu wa ta'ala vidjet će šta je Meho. Mi se ne smijemo poigravati sa Allahom vjeru. Allahov din je velik, i Allah uzvišeni želi da robovi njegovi danas dostave istinu ljudima i da ljudi nemaju dokaza da nisu mogli smijeniti istinu. I da ljudi nemaju dokaza da nisu imali odakle da uči Allahov din. I zato mi moramo danas da odgajamo i svoje potomke i da podučavamo i ovaj narod da se vjera živi, vraću, i da se vjera istinski slijedi i da to mora da se drži na granicama Kur'ana i Sunneta. Da nema odstupanja i da nema sljedene kakvi šehova je lija koji letaju po zraku i ne znam ja šta drugo se ne radi. Volim Allah, ubićam da nas učinim zistveni njegovih robova. Volim Allah, subhanahu wa ta'ala, da pomogne islam i muslimana na čitavom svijetu da porazi kufri i nevjerovanje. Volim Allah, subhanahu wa ta'ala, da pomogne muđahide, ma gdje oni bili. Volim Allah, subhanahu wa ta'ala, da pomogne džihad u svim zemljama gdje se vodi da Allahova riječ bude gođena. Volim Allah, subhanahu wa ta'ala, da ujedini sahove muđahida i da inač učini od njih molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da im poveća obskrbu, da im ojača, da njihove strijele osnaži i usmeri prema neprijatelju. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da kafire uništi sve do jedne. Molimo Allaha da im u zemlju utjera. ولما الله سبحانه ta'ala da nas sačuva dva predjednosti, da nas sačuva svakog zla, nam tuče do njih koji njemu iskreno i Amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم ومات هذا سؤالي إن سؤلي محرق لولا علمت بأن بعد فراقكم أمل يطل لكم وفجر يشرق لظللت باق لظللت باق جاعلا هم الذي يضني الفؤاد مسربلا لا ينطق قالوا الفراق يدق دوما بابه فسألتهم هل للفراق سوابق قالوا الفراق يدق دوما بابه قالوا الفراق فسألتهم للفراق سوابق قالوا الفراق قالوا الفراق يدق دوما بابه قالوا الفراق فسألتهم يا زهور الروض بيدي أسمعي ليلي نشيدي svi putevi će biti zatrpani. وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي ostaje samo put vjernika. هبت رياح عاصفة هبت رياح عاصفة هبت رياح عاصفة على الحياة الخاطفة هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة واقتلعت جذورها مع السيول جارحة واقتلعت جذورها مع السيول الإيمان هيا نرفع القرآن هديا إخوة الإيمان www.pautal.com القرآن هديا فمن العار علينا أن يعود صبح قوت vjernika govor onih koji se ne skrivaju reći riječ istine pred nepravednim vladarom. Znajte, mi ne nudimo lahku zaradu, niti sigurno radno mjesto, Samo put istine, put vjernika. Isti je onaj put kojim su prolazili svi Allahovi iskreni robovi. يا عمر يا ابن أن الخطاب يا رايح للهادي كلام شغلني ملا كل فؤادي Posjetite nas na www.stazomislama.com ادخل من باب السلام بتأدب واحترام ادخل من باب السلام بتأدب واحترام سلم على طه التهامي وصاحبيه وادعيلي وادعيلي وديلي سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم ودي سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلمني على هادي الأمم انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويرعاها اذكرني أمامها وادعيلي وادعيلي وادعيلي Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. www.pautalk.com Soba put vjernika Soba put vjernika